We're in the fifth book of Moses, chapter 12. Tehát az Mózes 5. könyvének a 12. fejezeténél vagyunk. And tonight we're going to look at the area of worship. És uh, ma az imádat, imádat vagy dicsőítés területeit fogjuk megnézni. The importance of finding a place to do this at. Fontos az, hogy megtaláljuk a helyet, ahol ezt csináljuk. As well as that we would just, you know, we would do it regularly too. És az is, hogy rendszeresen csináljuk. In Hebrews 10:25 it talks about We shouldn't forsake um, coming together. A zsidók 10-25 beszél arról, hogy... We shouldn't forsake coming together like we are tonight. Uh-huh. Tehát, hogy... Um, If you can look at it, sir. Hebrews 10:25. Tehát, hogy a saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, hanem um, bátorítsuk egymást, hogy így, így gyűjjünk össze együtt. As we look at this chapter, we're going to see um, the importance of worshiping God in a way that honors Him. Ahogy megnézzük ezt a fejezetet, megnézzük majd azt, hogy hogyan uh, imádjuk Istent, ahogy az őt uh, dicsőítés tiszteli. Not doing it the way that maybe other religions would do it or how the world would like us to do it. Nem úgy, ahogy a más vallások csinálnak, vagy ahogy a világ várja el, hogy csináljuk. You know, not taking their practices and mixing it in with what God says. not mixing a, a bad practice together with God's way. Tehát, hogy ne um, keveredjünk bele ilyen rossz gyakorlatokba, és ne keverjük ezeket össze Isten igéjével. But that we'd worship God in such a way that brings Him glory. Hanem, hogy úgy imádjuk Istent, hogy az dicsőséget hozzon neki. So the first four verses. Szóval az első négy vers. These are the statutes and judgments which you shall be careful to observe in the land which the Lord God of your fathers has given you to possess all the days that you live on the earth. You shall utterly destroy all the places where the nations which you shall dispossess served their gods, on the high mountains and on the hills and under every green tree. And you shall destroy their altars, break their sacred pillars, and burn their wooden images with fire. You shall cut down the carved images of their gods, and destroy their names from that place. You shall not worship the Lord your God with such things. Ezeket a rendelkezéseket és döntéseket kell azon a földön, amelyet atyáid Istene az Úrad nektek birtokul, megtartanatok és teljesítenetek mindenkor, amíg csak azon a földön éltek. El kell pusztítanotok mindazokat a helyeket, ahol az általatok meghódítandó népek szolgálják Isteneiket a magas hegyeken és halmokon és minden zöld előfa alatt. Romboljatok le oltáraikat, törjétek össze szent oszlopaikat, égessétek el szent fáikat, Isteneik szobrait pedig vágjátok darabokra még a nevüket is írtsátok ki arról a helyről. De ne itt tegyenek, tegyetek isteneitekkel az, istenetekkel az Úrra. Moses again telling them that when you guys go into this land, destroy all the temples of idol worship. Mózes itt újra azt mondja nekik, hogy ha beléptek arra a földre, akkor romboljatok le minden olyan helyet, ahol báványokat imádnak. Destroy those altars, destroy the images, destroy everything that was practiced by these cults, these pagans. Romboljátok le az oltárokat, romboljatok le mindent, ami ezeket a, a ezeket a, az isteneket imádja. I heard it said that before anyone can worship God, there must be some places where he will no longer worship at. Tehát hallottam egyszer, hogy senki sem tudja úgy imádni Istent, hogy van még egy hely, vagy még egy dolog, amivel mást imád. In other words, if I'm going to worship God, And there's things that I can no longer participate in. I can't participate in the things of my old life. Tehát, hogyha én Istent akarom imádni, akkor nem imádhatok olyan dolgokat, amiket a régi életemben imádtam. So El kell távolítanom azokat a dolgokat, hogy, mind, hogy teljesen Isten tudjam imádni. The salt water and fresh water, they don't go together. Darkness has no fellowship with light. A sós víz és a tiszta víz nem folyhat együtt, és a, a sötétség és a fény sem fér meg együtt. And what was happening in this time, it kind of, it's been labeled the ancient times of the world, <laughs> this period of time. Mm-hmm. Tehát uh, mi is történt ebben az idősz, id, időszakban, ebben a, ezekben az ősi régi időkben? And when they wanted a, new place to worship, they wanted a new building, they didn't just go and build new buildings all the time like we do today. Tehát amikor ők szerettek volna egy olyan helyet, ahol imádhatták Istent, akkor nem úgy csinálták, mint ma, hogy hát ide építünk egyet. What a culture would do is they'd go and say, hey, There's a temple there. It's nice. We'll use that for worshiping our gods. hanem így találtak egy templomot, és hú, hát ez milyen jól néz ki, majd ott fogjuk imádni az isteneinket. So what? Somebody else was there, and they worshiped another god there. We'll move that stuff out, move our stuff in. Tehát lehet, hogy valaki már volt ott előttünk, és imádott más istent ott, de hát semmi gond, majd kitesszük azokat a dolgokat, és bevisztük a saját dolgokat. Why, why waste a beautiful building? Hát miért? Ez egy gyönyörű épület. God said no. You're not going to do that. Isten azt mondta, hogy nem, ti nem ezt fogjátok csinálni. We even thought at one time that we heard the Mormons building was up for sale. We thought, hey, we could do that. And we thought, well, no, maybe better not. De mi is hallottuk, hogy a mormonoknak az imaháza így eladó volt, és aztán így gondolkodtunk rajta, de aztán úgy gondoltuk, hogy mégsem fogjuk ezt tenni. God commanded that the people as they went in that they would completely destroy those places. Isten azt parancsolt ezeknek az embereknek, hogyha bemennek, akkor minden teljesen pusztítsanak el. Don't go in and just, ah, we'll just use their high places for our worship. Hogy ne bemenjenek és csak úgy használják az ő helyeiket. But completely remove it. Hanem teljesen pusztítsák el. Why is that? És miért van ez? God didn't want there to be any temptation for them to get into idol worship. Isten semmiféle lehetőséget nem akart nekik meghagyni arra, hogy kísértésbe essenek a bálványimádásra. He wanted to remove that any temptation there would be in the land for the Israelites to let these bad practices slip into their worship. Isten nem akarta, hogy uh, bármiféle módon ezek a rossz szokások az izraeliták um, imádságának és imádásának a részévé váljanak. In John it talks about worshiping in spirit and truth. János evangéliuma beszél arról, hogy szellemben és igazságban imádjuk Istent. And for some people today, they can't really worship in the spirit and the truth. Van néhány ember ma is, aki, aki nem tud igazából szellemben és igazságban imádni. Until they destroy in their hearts those places of pagan worship. They need to destroy the places in their heart. Nekik szükségük van arra, hogy lerombolják azokat a, a pogány uh, helyeket a szíveikben, ahol még más isteneket imádnak. Because they're given their hearts, they're given their their worship to so many other things, they don't have anything left for the Lord. Mert odaadják a szíveiket másnak, amit imádnak, és nem marad már helyük, a szívükben hely arra, hogy Isten imádják. There's, there's no sharing with God. <laughs> Isten dicső, építésében nem lehet így osztozkodni. God's not like, okay, you know what, Jared, I'll, let's go 50-50. You share half this there and you give me the other half. Isten nem fogja azt mondani, hogy oké, okay, Gerald, hát így megosztatod, és 50%-a, a szíved 50%-ával imádj engem, 50%-kal meg hát all más dolgokat. All or nothing. Mindent vagy semmit. And God wants it all. <laughs> és Isten mindent akar. He deserves it all. És, ki is, és ezt ő meg is érdemli. Now these verses we read and the things I'm talking about, it may not seem like such a big deal. Like, yeah, of course, don't do don't get involved in idol worship. És ezekben a versekben, ahogy olvastuk, hát nem tűnik akkora ügynek, hát oké, okay, ne imádjunk bálványokat. Yeah, it's nothing we have to worry about. But <laughs> hát nincs miért aggódnunk ezzel kapcsolatban. But it is a problem. As we go through the Old Testament, we're going to see that Israel's had a problem with this. De ez igenis egy probléma, és hogy megyünk át a, a, az testamentumon, látni fogjuk, hogy az izraelitáknak is problémát okozott. Because they failed to destroy those places because they allowed idol worship to come into their practices. Azért, mert megbuktak abban, hogy lerombolják az összes olyan helyet, ahol ezeket az isteneket imádták. It led to a place where many Israelites were killed, many were taken into slavery. És beengedték a, a szíveikbe ezeket a bálványokat, és nagyon sok izraelitát emiatt megöltek, vagy elvitték őket rabságba. Yeah. It's a serious issue. It's one that we deal with even today. Ez egy komoly dolog még ma is. It wasn't very long ago that I was talking with somebody, he was telling me about a church in Budapest. Nem olyan régen valaki mondott uh, nekem valamit a budapesti gyüliről. He's like, man, you gotta check this place out. They got, they've got it down. They, they understand, like they're doing it the right way or whatever. Mm -hmm. They found a, a secret. Tehát, fú, milyen jók, hogy hát találtak valami titkot. You know, he says, you know, for worship, people are just, people are coming to this church like crazy and they love the worship. És az emberek csak úgy ömlenek be a dicsőítés alatt, mert annyira szeretik a dicsőítést. And he says, like, they, they don't, they don't sing the traditional worship songs like you know you guys do today, but they, they only do secular music. Tehát nem uh, olyan dicsőítő dalokat énekelnek, mint mondjuk mi itt ma este, hanem világi zenét. You know, they learned that we don't want to do the, the songs like what we sang tonight because it offends people. Mi nem úgy döntöttök, hogy mi nem szeretnénk olyan um, dalokat énekelni, mint mondjuk mi itt ma este, mert ez nem vonz annyira az embereket. Some songs talk about Jesus Christ and him having to, you know, die for us. arról szólnak a dalok, hogy eh, Jézus Krisztusra, és hát, hogy meghalt értünk. But they said, you know, hey, the people, they're loving the secular music. They love this style of worship. És eh, az emberek pedig szerették ezt a világi zenét, és szerették ezt a fajta dicsőséget. So like, what do you think? You know, don't you think this would be good for your guys' church too? És hát nem gondoljátok, hogy ez jó a gyülekezetnek is? You know, the whole thing though was, is drawing people in. People love it. They want it, they come in because they like the music. It's vonzotta az embereket, és jöttek az emberek, mert szerették a zenét. It's what they can hear on the radio, it's what they see on MTV. Olyan zenék voltak, amiket a rádióban hallottak, vagy az MTV-n látták. But it wasn't worship, it's about filling a building up. De ez, ez nem dicsőítés volt. You know, worship isn't about us feeling good. It's not about us feeling good. De a dicsőítés nem arról szól, hogy jól érezzük magunkat. I think that was in Lottie's prayer even. Ez benne volt Lacinak az imájában is. But it's about honoring God. Ez arról szól, hogy megtiszteljük ezzel Istent. we honor God with our hearts, with, the, with our lips. Megtiszteljük Istent a szíveinkkel, és dicsőítjük őt az ajkainkkal. so Moses telling us, making the point clear once again, that nothing was to remain that might tempt them to idol worship. Tehát Mózes még egyszer tisztán a, kitér arra, hogy ne hagyják, hogy bármiféle olyan helyzet legyen, ahol bálványimádásba eshetnek. And we need to be careful too. We need to be diligent to remove any areas in our lives that might lead to pagan worship. És nekünk is óvatosnak kell lennünk, hogy ne engedjünk, ne engedjünk be olyan dolgokat, amik hamis imádathoz vezetnek. And so he says in verse 4, that you shall not worship the Lord your God with such things. És azt mondja a negyedik versben, hogy de ne így tegyetek istenetekkel az Úrral. And in verses 5 through 7, would you just read that please? 5, uh-huh. 6 and 7. Tehát az ötödiktől a hetedik versig olvasom hanem azt a helyet keressétek fel, és oda menjetek, amelyet kiválaszt Istenetek az Úr valamennyi törzsetek közül, hogy oda helyezze nevét, és ott lakozzék. Oda vigyétek égő áldozataitokat, és véres áldozataitokat, tizedeiteket és felajánlásaitokat, fogadalmi és önkéntes áldozataitokat, marháitokat és juhaitokat, e- juhaitok elsőszülöttjét. Ott tegyetek isteneteknek az Úrnak a színe előtt, és örüljetek házatok népével együtt minden szerzeményeteknek, amelyel megáld istenetek az Úr. Moses talks about how remove these things and don't practice these things. Mózes arról beszél, hogy ne um, gyakorolják ezeket a dolgokat, és távolítsák el. And then verse 5 says, but this is what you shall do. És elmondja, hogy mi, mi az, amit viszont um, tennetek kell. He tells them, you know, you're going to seek the place that the Lord wants you to worship. God had a place that he'd have them go to worship. Azt mondja, hogy keressétek azt a helyet, ahol Isten azt szeretné, hogy imádjátok őt. Istennek megvan egy hely, ahol szeretné azt. It wasn't where all the other pagans had gone. <laughs> Ez nem az volt, ahol a többi pogány ment. But he said, you know, seek the Lord and he's going to show you and where he, where he shows you, that's where you should go hanem azt mondja, hogy keressétek az Urat, és ahová azt mondja, hogy menjetek, oda kell mennetek. You know, God has a place for each of us to worship, and I'm glad you're here tonight. <laughs> Isten, uh, Istennek mindannyiunk számára van egy hely, ahol imádhatjuk őt, és örülök, hogy más te itt vagytok. You know, God doesn't want us all to be a bunch of lone rangers and, oh, I'll just worship in my home. That's the place for me. Isten nem akarja, hogy ilyen magányos falkasok legyünk, hogy uh, otthon imádjuk őt. But God had a place that he desired for the people to come together and worship him. Hanem az a vágya, hogy legyen egy olyan hely, ahol az emberek összegyűlnek és együtt imádják őt. And that was interesting, there was a poll taken among Christians. Uh, they asked him questions. Uh-huh. Uh-huh. Uh, volt egy közvéleménykutatás, itt keresztények között. 70% of the Christians said, we don't need to go to worship out of a sense of duty. Like it's not a duty for us to go to worship. A keresztények 70%-a azt mondta, hogy nekünk nem ez, ez nem egy ilyen kötelesség, hogy imádjuk Istent. But we only go to worship services if the worship meets our needs. Ha, és akkor uh, megyünk um, dicsőítő alkalmakra, vagy alkalmakra, hogyha ez találkozik a mi igényeinkkel. And how these people, 80% of them had this to say. És 80%-uk pedig azt mondta, that, that as a Christian that there is no need to ever go to church hogy ö, keresztényként nincs arra szükségünk, hogy gyülekezetbe járjunk. And most of that did go, it was because they went because they had a need for something, so they went to get something from the church. És hogyha mentek, akkor azért mentek, mert szükségük volt valamire a gyülekezetből. What do we say about ourselves? You know, is Golgotha, is it the only way? That's the real church. They've got it down. <laughs> Mit mondjuk magunkról, hogy hát a Golgotha a legkirályabb hely, az a legjobb hely? You betcha. Just kidding. no, you know, we don't, we don't have a problem people going to other places. We don't have a problem mhm. people going to other churches. Tehát, csak vicceltünk, tehát nem ez az egyetlen hely, és semmi problémád nincs azzal, hogyha valaki máshová jár. You know, if you're sharing with somebody and they get saved, it's good. You know, invite them to come to church with you. Hogyha megosztasz valakivel, és megtér, akkor ez jó dolog, hogyha meghívod a gyülekezetbe. But we don't tell people like, oh, you have to go to Golgotha. De nem, nehogy azt mond neki, hogy gyere a Golgotába. Find the nearest Golgotha that's near you. Találd meg a legközelebb Golgotát. You know what? The thing that we share with them is that that they would go to a place where they can worship God. Hanem azt osztuk meg velük, hogy olyan helyre menjenek, ahol tudják imádni Istent. And they can be fed His Word. És ahol táplálják őket Isten igéjéből. And if that's here, I look forward to meeting them. If they come here, I look forward to meeting them. És hogyha pedig idejönnek, hát akkor szeretettel várjuk őket. You know, how do we choose? How can a person choose and know where God wants them to go to worship? De hogy válasszunk, hogy választhat egy ember? Honnan tudja azt, hogy Isten hol szeretné látni? Well, here Moses said, first of all, he said to seek that place that God wants you to go. Itt látjuk azt, hogy Mózes is azt mondta, hogy keressétek azt, hogy Isten hol szeretne so látni. Seek the Lord. Tehát keressük az Urat. And he says that, and where he chooses, there you shall go. So we go where God chooses. Mhm. És ahová Isten, amit Isten választ, oda, oda menjünk. And along with that we see that where they would go, that's where they would serve and that's where they would <coughs> give their offerings. És oda mennek, ott szolgáljanak, és oda vigyék a felajánlásaikat is. And so the place where God would lead you, the place where God would lead these people, I would encourage them, that's where you need, that's where you go to fellowship. És ahová Isten vezet majd téged és ezeket az embereket, az az a hely, ahol közösségben kell lenni. That's where you go and that's where you'll serve in the church. That's where you'll worship the Lord with other believers. That's where you'll give your tithe into that church that God calls you to. az az a hely, ahol imádhatod Istent a többi hívővel együtt, az a hely, ahová viszed a tizedet. In verse 8 it says, it talks about their current form of worship. A nyolcadik vers pedig arról beszél, hogy mit tegyünk. Moses says, you shall not all do as we are doing here today, every man doing whatever is right in his own eyes. Azt mondja a nyolcas vers, hogy ne tegyetek úgy, ahogyan mi itt ma teszünk, mindenki ahogyan jónak látja. This would be a problem that would come up again later in the book of Judges. És ez egy olyan probléma, ami később majd a bírák könyvében People is feljön. just doing whatever they thought was good for them. Az emberek azt tették, hát ami így jó volt nekik. The Lord wanted to help direct their, their worship. Direct their worship to where they could the worship be focused on him. De Isten ö, olyan dicsőítésre vágyott, ahol They want to go up and use some high place and make an offer to him on, you know, a place for idols. Mhm. Tehát Isten nem akarta, hogy olyan helyekre menjenek, ahol öm, bálványoknak áldoznak. I'll read a couple quotes to you. One is from somebody of old, and one is more modern. The people, like one guy is he's dead. He's but mhm. it's so the quote's from a long time ago, another quote is from more recently. Tehát, tehát van ö, két idézetem, az egyik egy kicsit régebbről, a másik pedig egy, egy újabb. Much of what is called worship in today's church really isn't worship. nagyon sok dicsőítés, amit ma annak hívunk, az nem is igazából dicsőítés. It is self-focused. Ez ilyen um, saját magunk központú. Man-focused. központú and personal experience focused. És ilyen személyes um, központú. Instead of being God focused. Ahelyett, hogy Isten központú lenne. Much of today's worship is measured by how I feel. Nagyon uh, sok dicsőítés manapság úgy van uh, mérve, hogy hogyan érzem magam. Instead of being measured by how God had, God was honored and worshipped. Ahelyett, hogy úgy mérnénk és úgy gondolnánk erre, hogy Isten mennyire mennyire tiszteltük meg Istent ezzel. and the second one. Singing should be congregational, but it should never be performed for the credit of the congregation. Uh-huh. Oh, oh. Tehát uh, az éneklés az uh, a közösséggel um, együtt kell, hogy legyen, de sohasem a, a közösségnek kell, hogy előadjuk. The singing should not, shouldn't be so much about the art of it, but about the heart. Tehát uh, az éneklés az ne rólunk szóljon, hanem a szívünkről. Tehát Not just a musical sound, Tehát but ne spiritual. a képességeinkről, és ne csak zenei hangok legyenek, hanem szellemiek. As we look on verses 9 12, basically repeat what we read in verses 5 7. Hogyha megyünk tovább, és nézzük a 9-től a 12 versig, nagyjából ismétli, amit eddig mondott. There's something that's added, so we'll read it. It's in verse 12. De van valami, amit hozzá tesz a 12. versben. Moses says, And you shall rejoice before the Lord your God, you and your sons, your daughters, your male and female servants, and the Levite who is within your gates, since he has no portion nor inheritance with you. És a 12-es vers azt mondja, hogy örvendezzetek Isteneteknek az Úrnak színe előtt fiaitokkal és lányaitokkal, szolgáitokkal és szolgálóitokkal együtt, meg a lévitákkal együtt, akik a lakóhelyeden van, vannak, mert nekik nincs örök részek. Mert Neki nincs örök része közöttetek. Before we read in verse 7 that the time of worship would be with the whole household. És uh, olvassuk azt, hogy a, a dicsőítés az egész uh, ház népeddel együtt történjen. Here is a little more specific. You, your sons, your daughters. Itt sokkal um, személyesebb, hogy te, a lányaid, a fiaid. As well as your servants and the Levite that's with you. Ahogyan a szolgáitok is, és a, a lévita is. And if you look at verse 19, we'll kind of go ahead in this one, but it says, Take heed to yourself that you do not forsake the Levite as long as you live in your land. És hogy megnézzük a 19-es verset, ott azt mondja, hogy vigyázz, ne hagyd magára a lévitát, amíg csak földeden, földeden élsz. The Levites, these were the ministers of the church. A léviták voltak a gyülekezetnek a szolgálói. And they were supposed to make sure they took care of them. És itt ezt azért mondja, hogy megbizonyosodjon arról, hogy gondoskodnak róluk. You know, when Gary was here for myself, that wasn't a need for this church to take care of us. It wasn't a need for the church to take care of Gary and I. Tehát amikor a Gary itt volt, vagy mondjuk a Gerald, akkor uh, nem volt szükség arra, hogy a gyülekezet gondoskodjon róla. That's because the churches are, that we came from in the States were the ones that were taking care of us, and still are. The churches in the States we came from, they're the ones who take care of us. az a gyülekezet, ahonnét jöttek az Egyesült Államokból, az uh, gondoskodik róluk. And I'm, I'm sure you're pretty much aware of the fact that we now have a Hungarian pastor nem <laughs> élem, hogy um, értékelitek a dolgot, hogy most már egy magyar pásztorunk van. You know, now the job for this church will be that hopefully one day, hopefully sooner than later, they'll be able to take care of the pastor. És ennek a gyülekezetnek is um, remélhetőleg hamarosan az lesz a, a dolga, hogy majd a pásztorunkról gondoskodjon. Some of you guys might know Lati, he's in Croatia. He's a, a pastor in Croatia. Mm -hmm. Tehát um, sokan lehet, hogy tudjátok, hogy Laci egy pásztor Horvátországban. He was sharing one time that 80% of his church is jobless, without a job. Uh mhm. -huh. És megosztott egyszer, hogy gyülekezetének 80%-a munkanélküli. And he was talking about how they still they were still giving to the church and tithing. És uh, mondta, hogy hogy ennek ellenére uh, milyen um, lelkesen fizetik a tizedet. But I thought it was great. He said that even one person they brought a big old pumpkin. <laughs> Uh, pumpkin. Uh -huh. Pumpkin. Is it the yellow? The orange. Yeah. Good. Uh, és uh, még a, akár úgy is, hogy egy sütőtököt hoztak. I thought that was great. <laughs> Ez nagyszerű volt. <coughs> And one of the things I want to point out here too is there's a, this chapter stresses something important. Arra szeretnék rámutatni, hogy ez a fejezet um, hangsúlyoz valami fontosat. We see it in verse 7, verse 12 and verse 18. Látjuk a 7-es, 12-es és és 18-as versben. And that is the importance of the whole family coming together for worship. És ez az, hogy mennyire fontos, hogy az egész család jöjjön össze az imádságra. Now I know some churches that it's okay, the whole family comes together and they all sit through worship and the Bible study together. You know, whether it's the baby or old, doesn't matter, you all sit together for worship. Néhány gyülekezetben így, tényleg megtartják azt, hogy az egész család így összegyűlik, és és mindegy azt, hogy kisgyerek vagy felnőtt, és mindegy itt vannak a dicsőítés és a Biblia óra alatt. You have other churches that say, okay, you know, we got to split them up. So ages 2 to 4 you're here, 5 to 8 you're here, young teens over there, and the other teens there, adults in the main sanctuary. És viszont vannak olyan gyülekezetek, akik itt teljesen szétszedik, mondjuk a 2-től 4 évesek ide, a 4-5 évesek oda, és a fiatal tinédzserek ide, a kicsit idősebbek oda, és akkor a felnőttek maradnak a teremben. Is one right and one wrong? Melyik jó és melyik rossz? I don't think so. Hát nem, nem tudom, tehát egyik se jó, egyik se the rossz. The thing that both these churches, these, both these styles will stress though is that the family still comes together. They come to church, they come to worship God. A lényeg az, hogy, uh, hogy az egész um, család összejön arra, hogy isten imádja. You know, the, the family should come together. Hogy a család összejöjjön. It's good for the family. Ez jó a család. It's good for teaching our kids. Jó, hogy uh, tanítjuk a gyerekeinket. I'm blessed my wife can come, my daughter can come and be here. Nagyon áldottá tesz engem az, hogy a feleségem és a lányom is tud She doesn't have to sit at home. <laughs> Nem kell otthon ülnie. I'm really blessed that she can come and be a part of ministry with me. És nagyon megáld az, hogy jöhet, és ő is a, része a szolgálatnak. And as Joelle gets a little bit older, she'll be able to participate in that ministry with us. És a Joel majd idősebb lesz, meg ő is részt fog venni a szolgálatban. She doesn't know it, but she's already being a part of the ministry. <laughs> De hát most már ő is részt a szolgálatban. You we can go places like, oh, look at the little girl, and they start talking. Next you know, we get to talk about why we're here and God. And <laughs> Tehát így, így, ahogy látják, hogy milyen kislány, tudunk arról beszélni, amikor oda jönnek, hogy ah, milyen édes kislány, hogy miért vagyunk itt. But it's good for us as a family to worship together, to serve together. De jó az a, a családnak, hogy együtt imádjuk Istent, együtt szolgáljunk. Verses 13 and 14. 13 14-es vers. Take heed to yourself that you do not offer your burnt offerings in every place that you see, but in the place which the Lord chooses in one of your tribes. There you shall offer your burnt offerings, and there you shall do all that I command you. Vigyázz, ne áldozd fel égő áldozataidat bármelyik helyen, amelyet látsz, hanem csak azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr egyik törzsedben. Ott áldozd fel égő áldozataidat, és ott teljesítsd mindazt, amit én parancsolok neked. Those two verses pretty much sum up the first 12. It's pretty much a summary of the first 12 verses. Mhm. Tehát ez a két vers, ez elég az összefoglalója az első 12 versnek. You know, if you had to do a study on this, this you'd read these two verses and say, okay, I know what the chapter is about. Hogyha így nem nagyon figyeltek, akkor így ezt a két verset elolvassátok, és tudjátok, hogy miről szól az egész fejezet. Verses 15 through 19. 15-től a 19-es versig. Amikor csak kívánod, bármely lakóhelyeden vághatsz, és ehetsz húst, amennyivel megáldott, és amit adott neked Istened az Úr. Tisztátalan és tiszta ember egyaránt teheti azt, gazellát vagy szarvast is. Csak a vért nem ehetitek meg. Ősd azt a földre, mint a vizet. Nem szabad megenned lakóhelyeden sem gabonádnak, sem mustodnak, sem olajodnak a tizedét, sem marhádnak, és juhodnak az elsőszülöttjét, sem fogadalmi ajándékaidat, amelyeket fogad, sem önkéntes áldozataidat, sem felajánlásaidat. Csak Istenednek, az Úrnak a szín előtt, azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened, az Úr, ott teheted meg azokat fiaiddal és leányoddal, szolgáddal és szolgálóddal együtt, meg a lévitával együtt, aki lakóhelyeden van, és örvendezzél Istenednek, az Úrnak színe előtt minden szerzeményednek. Vigyázz, ne hagyd magára a lévitát, amíg csak földödön élsz. This is the section that men like. This is the, section of scripture that men like it. Mm-hmm. Ez az a rész, amit az emberek úgy általában. Eat all the meat your heart desires. A férfiak szeretnek. <laughs> Eat all the meat your heart desires. <laughs> Megeheted az összes húst, amire csak vágysz. You know, typically they, if they were going to eat the meat, they, make, they had to take it to the place of worship and the priest would prepare it and everything. Ez uh, úgy zajlott, hogy elvitték a, a húst, amit, amit szántak, és uh, a, így előkészítették a papok, és aztán megették. They went through the whole sacrificial process. They went through the process for mhm. sacrifice. Tehát átment az egész ilyen áldozati uh, procedúrán. Here Moses tell them, you know what? You can eat all the meat your heart desires. És itt Mózes azt mondja, hogy tudjátok, mint megeltitek az összes annyi hústáltak, amennyit csak szeretnétek. Get the barbecue going and cook it up. <laughs> Csináltok ilyen barbecue-t, és, és főzzétek meg. Get the salona going. <laughs> salona. mistaken. Oh. <laughs> <laughs> Sorry. The one condition what's that? Yes. The one condition though is they couldn't eat the blood with it. Az egyetlen kikötés az, hogy nem ehetitek meg a, nem ehetitek meg a vért. He says too that as far as the other offerings go, they had to be done at the place of worship. És azt mondja, hogy ezeket a, az imádat helyén kell. In verses 20 through 28, it's going to be again the repeat of what we read already. És a 20-astól a 28-as versig, ez megint egy ismétlés lett, lesz arról, amit már olvastunk. But it adds something about that restriction, the restriction of not eating blood. De hozzátesz valamit, uh, még valamit, hogy uh, miért ne, egy, ne együk meg a vért. Verse 23 says, Only be sure that you do not eat the blood, for the blood is the life. You may not eat the life with the meat. A 23-as vers azt mondja, hogy de abban légy álhatatos, hogy vért ne egyél, mert a vért, vér lélek. Ne egyél lelket a hússal együtt. This isn't the first time that Moses has said this. Ez az első alkalom, ahogy Mózes ezt mondja. In the first book of our Bible. És az első könyvben a Bibliánkban. Chapter 9 verse 4. It's written that, but you shall not eat flesh with its life, that is, its blood. Tehát 1 Mózes 9.4, Továbbá egy marhát, meg egy kost békáldozathoz, hogy levágjátok az Úr előtt végül olajjal gyúrt ételáldozatot, mert ma megjelenik. First Moses, yeah. yeah. That verse probably didn't sound like what I said. First Moses 9. 9.4. Ó, oh, igen. De a húst, az éltető vérrel együtt ne egyétek. If you would turn me to, to 3 Moses chapter 17. Lapozzatok légy a Mózes harmadik könyvének a 17. fejezetéhez. In verse 11 it says, uh, For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement for the soul tehát Mózes harmadik könyve 17. fejezet, 11-es vers, mert a test lelke a vérben van, és én az oltára adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen néktek, mert a vér a benne lévő lélek által szerez engesztelést. In verse 14. For it is the life of all flesh, its blood sustains its life. Therefore I said to the children of Israel, you shall not eat the blood of any flesh, for the life of all flesh is its blood. És a 14-es vers, mert minden test lelke a vére a lélekkel együtt. Ezért mondtam Izrael fiainak, semmiféle testnek a vérét ne egyétek meg, mert minden testnek a lelke a vére. Ki kell írtani mindenkit, aki megeszi. Basically what Moses is saying here is that the blood is an important thing. It contains these ingredients that give us life. Ezt főként azért mondja, mert a vér egy olyan dolog, ami um, tartalmaz minden élethez fontos dolgot. Without the blood you lose your life. Vér nélkül elveszted az életedet. Now for us right now that's like, well yeah, of course, anybody knows that. Hát és most már nekünk ez így olyan, hogy hát persze ezt mindenki tudja. But this wasn't always known. It wasn't always understood. De ez, ez nem mindig volt ilyen közismert dolog. For a long time, if somebody got sick, they came down with an illness, what doctors would do is they would let the blood out. Régen sokszor, hogyha valaki megbetegedett, akkor a doktorok azt tették, hogy így Um, elkezdték így véreztetni. The idea is that you just you let this blood out until either the one they were healed or they died. <laughs> Eh, kifolyatták így a vérüket, és hát vagy meggyógyultak, vagy meghaltak. And you can probably imagine that more times than not the person died. Eh, eh, és elképzelhetitek, hogy volt néhányszor, amikor az ember meghalt. The very first president of the United States, George Washington, this is how he died. az Egyesült Államok leges-legelső elnöke, George Washington is így halt meg. Doctors believe this is how you would cure them. You just let them bleed. Tehát az orvosok azt hitték, hogy így lehet őket meggyógyítani, hogy így véreztették őket. And what seems so obvious to us today, they didn't realize this. The scientists and the doctors and all those smart guys, they didn't understand this until the 20th century. És ez most már nekünk teljesen világos, de egészen a 20. századig ezt így nem nagyon tudták. It wasn't until then they realized, ah, blood is life. <laughs> Nem ismerték fel azt, hogy hát az élet a vér. And yet in Genesis Moses writes about this. És mégis láthatjuk azt, hogy a, a Biblia első könyvében around, Mózes írára. Around 1400 BC. Uh -huh. Tehát így eh, Krisztus előtt 1400-ban már megírták. So, you know, 3000 years before these really smart guys discovered, ah, the blood is life. 3000 évvel azelőtt, hogy felfedezték volna, hogy hát a, véret, hát a vér az élet. If they would have read a Bible, they would have come to know that. Hogyha olvasták volna a Bibliát, akkor tudták volna ezt. I'll give you guys three reasons though why they weren't supposed to eat the blood. Adok nektek három um, okot arra, hogy miért ne egyétek a vért. One is because it was a heathen practice. Az első az, hogy azért nem, mert ez egy pogány szokás volt. God just said, you know, don't do the things that they did. Don't practice their same practices. Isten azt mondta, hogy ne eh, gyakoroljátok azokat a dolgokat, amiket a pogányok. sometimes they drink the blood of animals, sometimes they even drink the blood of other people. Néha megitták az emberek eh, vérét, de az is előfordult, hogy az állatok vérét, és az is előfordult, hogy az emberek vérét is megitták. And the idea was that as they did that, they would get that animal, that presents the strength and speed and wisdom. És azért tették ezt, mert eh, ezzel együtt így meg, meg akarták így inni annak az állatnak, vagy az embernek a gyorsaságát, vagy a bölcsességét, vagy az erősségét. I've known people who've gone hunting and they'd kill a deer and they drink its blood, they get the spirit of the deer in them. És az emberek, akik elmentek vadászni, és mondjuk megöltek egy szarvast, akkor meg, megitták a szarvasnak a vérét, hogy az ő szellemét megszerezhessék ezzel. So one reason it was a heathen practice. So, szóval az egyik ok az az, hogy ez egy pogány szokás. You know, in our strength, it doesn't come from other creatures. És a mi erősségünk nem más kultúrákból jön. But it comes, más teremtményekből jön, but it comes from the Creator. hanem a Teremtőtől. Our strength comes from the Lord. A mi erősségünk Istentől jön. The second reason, and we just read about it in uh, 3 Moses 17. A második ok, az pedig az, amit a, a három Mózesben is olvastunk. As that blood was symbolic of, in, in the sacrifice. A vér az uh, az áldozatnak egy szimbolizmus, szimbóluma volt. That's my daughter. Ez az én lányom. But the blood, it was, it was a symbol. As an animal was sacrificed, its blood represented a person's life. Tehát a vér szimbólum volt, hogyha egy állatot megöl, megöltek, akkor az ő vére szimbolizálta az embernek az életét. A bűnt annak az embernek az életében. And basically, as we read in Leviticus or through Moses, that blood had to be shed for the atonement of a person. There was a need for atonement, uh, Tehát ahogy olvastuk a, a három Mózesben is, a vért a, azért kellett kiontani, hogy engesztelésül szolgáljon egy emberért. Consuming the blood would completely eliminate the symbolism of this and eliminate what was being done. If they were to drink this blood. But... Tehát, hogyha uh, megiszták ezt a vért, akkor teljesen eltörlik ezt a szimbólumot. And then the third reason, it's kind of a practical reason. És a harmadik ok, az pedig hát elég egy praktikus dolog. It was to protect them from infection. infection, from disease. Mm -hmm. That, uh, a harmadik dolog az pedig az, hogy így um, protect, hogy, hogy megvédje őket a fertőzéstől. The reason being is that blood is one is a way that diseases can be transmitted from one person to mhm. another. Tehát a vér az az, amivel így, így meg lehet így uh, fertőzni egymást így a véren keresztül. And so by giving this command, God was going to protect his people from getting an infection from the animals they ate. Tehát Isten azzal, hogy adta nekik ezt a parancsolatot, megvédte őket attól, hogy az állatoknak a vére megfertőzze őket. Let's move on from blood and back into chapter 12. Na, menjünk tovább a vértől, és menjünk vissza a 12-es fejezetbe. The last four verses, 29 32. Az utolsó négy vers, a 29-től a 32-ig. When the Lord your God cuts off from before you the nations which you go to dispossess, and you displace them and dwell in their land, take heed to yourself that you are not ensnared to follow them, after they are destroyed from before you, and that you do not inquire after their gods, saying, How do these nations serve their gods? I also will do likewise. You shall not worship the Lord your God in that way, for every abomination to the Lord which he hates, they have done to their gods, for they burn even their sons and daughters in the fire to their gods. Whatever I command you, be careful to observe it. You shall not add to it, nor take away from it. Uh-huh. Tehát ez a, a magyarban a 13-as fejezetnek az első versét is tartalmazza. Tehát ha majd kétja Istened az Úr azokat a népeket onnan, ahová bemégy, hogy elűzd azokat magad elől, és ha elűzöd őket, és a földjükön laksz, vigyázz, hogy törbene es azokat követve, akik kipusztulnak előled. Ne kérdezősködj isteneikről, és ne mondd, hogyan tisztelik ezek a népek az isteneiket, én is úgy akarok tenni. Te tégy úgy az Úrral, a te Isteneddel, mert azok csupa olyan dolgot tettek Isteneik tiszteletére, ami az Úr előtt utálatos, és amit gyűlöl. Még fiaikat és lányaikat is elégették Isteneiknek. Tartsátok meg, és teljesítsétek minden, teljesítsetek minden igét, amely az én parancs, amelyet én parancsoltam nektek. Semmit se tégy hozzá, és semmit el ne védj belőle. Again, Moses saying, don't participate in the things that people did before you. Mózes megint azt mondja, hogy ne gyakoroljátok azokat, amiket, és ne vegyetek részt azokban, amiket az emberek előttetek csináltak. And don't adapt their style of worship and bring it into your worship. Ne vegyétek át az ő dicsőítés formájukat. Because he says everything they did, it was an abomination to God. Azért, mert azt mondja, hogy minden, amit tettek, utálatos volt az Úr számára. It was grotesque to the Lord. Ez groteszk volt Istennek. You know, and it says they even, they even burned their children their gods. Azt mondja, hogy még a fiaikat is elégették Isten, Isteneiknek. I can't imagine being a parent and doing this. Nem is tudom elképzelni szülőként, hogy ilyet tegyek. As I was studying through this, and you know, I'll often read the chapter over and over again. Ahogy tanulmányoztam, és elolvastam újra és újra a fejezetet. And every time I got to that verse, I just I had to not read it and just skip on to the next verse. Ahányszor csak uh, olvastam, mindig így, így uh, át kellett ugranom azt a részt. You know, the things that they did with their kids and how they sacrificed them, just today, as I was thinking about it again starting to write something about it, my stomach just turned and I thought I was going to throw up. It just, ahogy, ahogy így olvastam, és uh, arra gondoltam, hogy még a gyermekeiket is elégették az isteneiknek, így uh, minden alkalommal így görcsbe rándult a gyomrom, és hát így hányni tudtam volna. I just can't imagine. El sem tudom képzelni. And I wonder if even this is a little bit of what the Lord thinks when he sees his people. He sees us going off and worshiping other things, making other things more important than him. I wonder if this is even how God might feel. If he sees us uh-huh. worship other things. Tehát uh, el sem tudom képzelni, hogy Isten, hogy így, így lát minket, hogy ennyire imádunk más dolgokat. As he sees us, you know, put him aside for other things. Hogy látja azt, hogy mi így félreteszünk más dolgok, uh, félretesszük őt más dolgokért. He says, don't even do those things that they did. Azt mondja, hogy ne tegyetek soha olyanokat, amiket ők tettek. And in, in verse 3, he talks to them and says, you know, to take heed that you don't be ensnared by these things. And a little bit further, it says, you know, saying, how do these nations serve their gods? I will also do likewise. És a 30-as vers pedig azt mondja, hogy vigyázz, hogy törbe ne es, és ne, kör, ne kérdezősködj, és nem mondd, hogy hogyan tisztelik ezek a népek az isteneiket. Is it okay to spend a lot of time studying other religions, studying other cults? az teljesen rendben van, hogyha más vallásokat, más kultúrákat tanulmányozunk? There are people who do this and there's a real danger in it. Azok az emberek, akik ilyeneket tesznek, igencsak nagy veszélyben vannak. I think there's wisdom in having a knowledge of what's going on to we know what's out there. It's good to know what's going on out there. Tehát az jó, hogyha tudjuk, hogy mi folyik körülöttünk. But as we go and dig in to what they're doing and what they're practicing, there can be a danger there. De ahogy belemélyedünk, belemegyünk abban, hogy mások uh, hogyan csinálják, az veszélyes lehet. I've seen what this danger can be like for many people. Láttam azt, hogy milyennyire veszélyes ez más emberek számára. I had a friend who was at Bible college and he began for doing his paperwork and stuff studying another religion. volt egy barátom a Biblia iskolában, aki arról írt, és azt tanulmányozott, tehát egy másik vallást tanulmányozott, és arról írt. He never finished the school, he left, and he became, he turned to this religion that he was studying. És uh, nem is fejezte be a iskolát, hanem elfordult egy, ahhoz a valláshoz, amit tanulmányozott. Why? How did that happen? Miért? Hogyan történhet ez meg? Was he suddenly enlightened and realized that he had found the real truth? Uh, lehetséges az, hogy ahogy így tanulmányozta, felismerte, hogy az az igazság? The problem was that he was studying more about this religion and its doctrines and beliefs than he was studying the Word of God. A probléma az az volt, hogy többet foglalkozott annak a vallásnak a tanításaival, és többet tanulmányozta őket, mint Isten igényét. You know, God's word was no longer as important in his life, but it was these other things that he was studying. Isten igéje már nem volt több olyan fontos számára, hanem az volt fontos, amit tanulmányozott. And so he was drawn away. No, he went, he went away. Tehát uh, emiatt ő így elment. And this is what can happen to us. It can be so easy to get caught up if we focus and get consumed in studying other practices, other beliefs. És annyira könnyű beleesni ebbe a hibába, hogy így, így átvesszük azokat a dolgokat, hogyha másik vallást tanulmányozunk. We look at, we look at evolution like, hey, this, that's a pretty smart idea. And sure, why can't evolution and Christianity work together? Christian evolution. Így e, megnézzük az evolúciót, és hát hú, hát ez egy milyen nagyszerű ötlet, hát miért nem működne együtt a kereszténység meg az evolúció? We gotta stay in the Word. Az igében kell maradnunk. You know, being in the Word will, will show, show us what is false. Ha az igében maradunk, akkor látni fogjuk, azt meg fogja nekünk mutatni, hogy mi az igazság. I love the illustration of, of a bank teller. The person who works at a bank and counts mm -hmm. the money and stuff. Tehát uh, van egy kis illusztráció, egy ilyen kis képem, yeah. egy uh, bankban dolgozó ember. They don't have to take them away for a week into a special conference where they just study all these new counterfeit bills. Elvitték őket egy olyan konferenciára, ahol ilyen új számlákról tanultak. Because every day they're working with the real thing. Tehát így, a hamis pénzekkel dolgoztak. So every day they see the real thing, they feel it, they smell it. Tehát így minden nap azzal dolgoztak, érezték így a szagát. Now we're on the same page? Yeah. Okay, I'll turn to the next page. <laughs> Thanks. Basically, the person at the bank, they're going to know if somebody tries to give them a counterfeit bill. Uh-huh. Mm-hmm. Tehát ez az ember ezt tudni fogja, hogyha valaki Because they spend so much time with the real thing that when one comes out there, all of a sudden, hey, wait a minute. It smells different, it feels different. Mert annyit volt az igaz dolog között, hogyha valaki hamisot ad neki, akkor már így, így látja, hogy hoppá, hát ez itt nem olyan. And if we stay in God's word, that which is false will stand right out. Hogyha Isten igéjében maradunk, akkor a hamis dolgoktól is távol tudunk maradni. And in verse 32 we see, he says, whatever I command you, be careful to observe it. He says, don't add to it and don't take away from it. A 13. fejezet első versében látjuk azt, hogy tartsátok meg és teljesítsétek, és uh, semmit se tegyetek hozzá, és semmit se vegyetek el belőle. In the final verses of Revelation, the same thing is said again. Don't add to God's word, don't take away from God's word. És a, a jelenéseknek az utolsó verse is azt mondja, hogy ne tegyetek hozzá semmit, és ne vegyetek el semmit Isten igéjéből. Too many men have tried to do this. Túl sok ember próbálta meg ezt csinálni. The Jews did it, they added their traditions and regulations a, a zsidók is próbálták ezt, hogy így, így a saját tradícióikkal. The Catholics have done it and Christians are doing it today. A katolikusok is, és a keresztények is csinálják ezt ma is. God knew what he was doing when he had these men write the Bible. Isten tudta, hogy mit csinál, amikor ezeket leírta a Bibliába. God is the same yesterday, today and forever. Isten ugyanaz tegnap, ma és örökké. And so too is his word. His word is the same as well. Tehát az, az ő igéje is ugyanaz. We don't have to go through and touch it up and change things like other religions do. Nem kell megváltoztatnunk benne dolgokat, ahogy más vallások teszik. In 2 Timothy chapter 3, Paul tells us that this is inspired by the Holy Spirit. A 2 Timóteus chapter 3 a hármas fejezetében azt olvashatjuk, hogy ez az egész Biblia Istentől ihletett. And that God's word is perfect to make the the man of God complete. Isten igéje um, tökéletes arra, hogy um, így felkészítse Isten emberét. May we also, as Moses says here, like three, four, five times, may we be careful to observe it. Bár csak uh, mi is uh, figyelnénk erre, hogy Mózes, így, Mózes is említi három-négy alkalommal. As I mentioned, the Israelites, they failed to do this. They turned from God's word. Az izraeliek is beleestek ebbe a hibába, és elfordultak Isten igéjétől. But it's important that we would stick to it. Stay with God's word. Mhm. De, de fontos az, hogy mi Isten igéjében maradjunk. There's a, there's a reason that God tells us these things. Van oka annak, hogy Isten miért mondja ezeket. There's a reason he said, don't eat the blood. Van oka annak, hogy azt mondta, hogy ne edd meg a vért. In verse 25, he says that you shall not eat it, that it may go well with you and your children after you, when you do what is right in the sight of the Lord. A 25. versben azt mondja, hogy ne edd meg azt, hogy jó dolgod legyen neked és utódaidnak. Ha így cselekszel, azt helyesnek látja az Úr. Verse 28. Observe and obey all these words, which I command you, that it may go well with you and your children after you forever, when you do what is good and right in the sight of the Lord your God. 28-as vers, Tartsd meg engedelmesen mindezeket az igéket, amelyeket én parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen neked és utódaidnak mindenkor. Ha így cselekszel, azt jónak és helyesnek tartja majd Istened az Úr. God doesn't tell us to do these things because he's some evil dictator who wants us to, you know, mess with us. Isten nem azért uh, mondja ezeket a dolgokat, mert egy gonosz diktátor is ki akar szúrni velünk. But he says that it may go well with you. that it may go well with you. Mm-hmm. Hanem azért, hogy jól menjenek a dolgaid. The commands of God are of no use if we're not going to remember them. It's of no use if we're not going to remember them. If we don't remember God's word, mm-hmm. it's, it's no use. Tehát semmi haszna nincs annak, hogyha nem emlékszünk Isten parancsolataira. You know, that's that key word we've had for this book, to remember. Azért van ez a könyv is, hogy emlékezzünk. When we fail to remember God's word, that's when we start to go back to the old nature. Hogyha nem emlékszünk Isten igéjére, akkor van az, hogy visszatérünk a régi életre. That's when we stick our hand into the cookie jar of sin. Ez az, amikor így beszennyezzük a kezünket a bűnnek a sütés dobozában. But as we remember God's word, we stop, we pull our hand back. De hogy emlékszünk Isten igényére, befejezzük és kiúzzuk belőle a kezünket. Again, the importance of staying with the, Staying in the word daily. Hát, uh, újra ezért mondom, hogy fontos az, hogy, hogy naponta időt töltsünk az igében. So what do we see here in chapter 12? Tehát mit látunk itt a 12. fejezetben? Theme is worship. A téma az a dicsőítés. Talking about the place of worship and how we would worship. Hogyan dicsőítsünk és hol a dicsőítés helye. Uh, <clears throat> the importance of worship together as a family. Annak a fontossága, hogy a családdal együtt dicsőítsünk. The symbol of blood and how it plays its role in worship. A vérnek a szimbóluma. As well as the warning to be careful that we don't fall into idol worship. És hogy vigyázzunk arra, hogy ne essünk bele a báványimádás hibájába. And a, a good reminder for us to, to keep God's word close to our heart. És ez egy jó emlékeztető arra, hogy, hogy Isten igéjét közel tartsuk a szívünkhöz. <laughs> hogy mi, mi is ezek közül a pacemakerek közül egyek lássunk. And one other important thing about worship. És még egy fontos dolog a dicsőítésről. And again it's in verses 7, 12 and 18. Um, kiemelném a hetes. 12 and 18. 12-es és 18-as versek. And that is to rejoice. Ahol azt mondja, hogy örömmel tegyük. Worship without either joy or love is dead. A dicsőítés, öröm... Worship without joy and without love is dead. Tehát a dicsőítés, öröm vagy szeretet nélkül halott. God doesn't want dead worship. <laughs> Isten nem akar halott dicsőítést. Yeah, he's given them a list of things, of some rules and what to do and what not to do. Ad nekünk néhány egy listát azokról a dolgokról, amiket tegyünk, vagy ne tegyünk. He doesn't want us to come in, we show up, we sit down, blah, blah, blah, blah, worship. Hát nem akarja azt, hogy bejöjjünk, leüljünk, és akkor így bla bla bla bla, dicsőítés. But he desires that we would do it out of love, that we would rejoice in him. Nem azt szeretné, hogy ezt szeretettel tegyük, és örömünk legyen ebben. You know, everything these people in, in these offerings it talks about, everything they gave to God was in thanksgiving. És itt beszél a felajánlásokról is, és minden, amit így Istennek adnak, az egy, az egy hálaadás. You know, it was, it was a way of responding saying, thank you, Lord. It was a way to respond to what God had done. Ez egy válasz arra, hogy Isten mit tett. Is your, is your worship a response to the Lord? A te dicsőítésed egy válasz Istennek? To all that he's done in your life. Mindazért, amit a te életedben tett. A response to his amazing love válasz az ő um, lenyűgöző szeretetére. You tonight we worship, did you give him thanks in your worship? Ma, hogyan dicsőítettünk, hálát adtatok? May we rejoice in the Lord for all his goodness. Um, örvendezzünk, örvendezzünk a dicsőítésben. És Isten jóságában. Let's pray. Imádkozzunk.